บุ๊กทูยี่สิบหกดวิเดชิมเชชมธรรมชาติกัมโตยาคุณเห็นหอคอยตรงนั้นไหมครับอาร์มาเตเทนบุกสตาคุณเห็นภูเขาตรงนั้นไหมครับ Ar matei ten kalną? คุณเห็นหมู่บ้านตรงนั้นไหมครับ Ar matei ten kaimą? คุณเห็นแม่น้ำตรงนั้นไหมครับ Ar matei ten upę? คุณเห็นสะพานตรงนั้นไหมครับ Ar matei ten tiltą? คุณเห็นทะเลสาบตรงนั้นไหมครับ Ar matai ten ežerą? ผมชอบนกตัวนั้น Tas paukštis ten man patinka. ผมชอบต้นไม้ต้นนั้น Tas medis ten man patinka. ผมชอบก้อนหินก้อนนี้ Šis akmuo čia man patinka. ผมชอบสวนสาธารณะแห่งนั้น Tas parkas ten man patinka ผมชอบสวนนั้น Tas sodas ten man patinka ผมชอบดอกไม้นี้ Ši gėlė čia man patinka ผมว่านั่นมันสวย Man tai gražu ผมว่านั่นมันน่าสนใจ มันเทยอิโตโม ผมว่านั่นมันงดงาม มันเทยนัวสเตเบกรจงผมว่านั่นมันน่าเกลียด มันเตบิโอรมผมว่านั่นมันน่าเบื่อ มันเตนัวโบดง ผมว่านั่นมันแย่ มันเตเบสุซูเบงกะ